Goeie. Ek wil net, um, ehm, is om net uh, skryf wat, wat ek gekry het die week. Um, ehm, Ephesians 1, daar van vers 7 af, ek lees net vir julle. Het is my so bevestiging weer, jy weet, van die goedheid van God in sy hart vir ons. Hy sê, in hom het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rijkdom van sy genade. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weisheid en verstande. Jy weet, ek dink uh, aan hierdie weise te verstaan, dink ek ook hierdie week, jy weet dat, dat toe Jesus vir sy vader gesê het, maar ons nie nodig dat hulle weggaan en so nie, hulle bly hier so op aarde, maar bewaar hulle van die bose. Jy weet, een van die goed wat, wat ek geloof, wat ons gekry het om ons in die bose te bewaar, is die ding van verstand en weisheid. En dit is sy geest, nie, dit is sy hart vir ons. Hy sê, dier dat hy ons, aan ons, die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbehaal wat hy in hom self voorgeneem het, om die volheid van die tye te reel, hoor het die so, om die volheid van die tye te reel, met die doel om alle dinge, wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook in erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer en weerkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid en uh, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid en die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid. Daarom, van het ek gehoor het, van die geloof in Jesus Christus, wat onder jylle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op, om vir jylle te dank, as ek aan jylle en my gebede dink, en dan het vers 17 en 18, dat God eh, van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die geest van weisheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, verlichte oor weet ons, is een skoon gewete, dis gerechtigheid, dis wat, dis wat ons in die gemeente verkondig, verlichte oor van jylle verstand, so dat jylle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die reikdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dis ons woord. Hallo jylle. Um, ehm, ek en my vrou lees die afgelopen tijd in handelinge en het is my so aangrypend hoe onverskrokke daardie klomp apostels en hulle disciples, was niks en niemand het hulle afgeskik nie. Ons lees hierin handelinge 4, hoe dat hulle gedreig was voor die Joodse raad. En dan lees ons vers 29, en nou Heere, let op hulle dreigemente en gee aan die dienstknecht om met alle vrymoedigheid die woord te spreek. Deer dat u die hand uitstrek tot geneesing en tekens en wonders, dier die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskid waar hulle saam was, en hulle is allemaal vervul met die heilige geest, en het die woord van God met groot vrymoedigheid uitgespreek. En dan lees ons ook hier in handelinge 5, min of meer die selfde. Vers 41, hulle was weer by die raad, en die raad het hulle nou gedreigd, gesê, pas op vir julle, so ons gaan julle in die tronk gooi. Dan sê vers 41, hulle toe van die raad al weggegaan, bly dat hulle waardig geacht was, om vir sy naam oneer te lei. Dis nou die apostels, nee. En hulle het nie opgehou, om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig, dat Jezus die Christus is. Man, wat een wonderlijke, begeesterde klomp mense was daar en eh, niks en niemand het hulle afgeskrik nie. En terwijl ons het lees, sê ek vir my vrou, ons het het so gemakkelijk. Ons het niemand wat ons vervolg nie. Ons het niemand wat ons dreig en ons in die tronk wil stop nie. En sê ons mag nie praat oor die evangelie nie en hoe ver kom ons kort? Hoe ver kom ons kort? Ons lees in daardie selfde gedeelte lees ons van, van Stefanus. Hy het hom gekies as die diaken en hy moes net die, die weduwee help kos gee, ta, weet, soos die kos kom bys. Maar die woord van die Heere sê, hy was vol van die Heilige Geest en vol kracht. En hulle het hom net as 'n diaken aangestel en hierdie diaken vat hom sommer die voortou. En hy begin te bedien. En die woord van die Here sê wonders en tekens het deur sy lewe plaasgevind en toe word hulle so kwaad vir hom dat hulle hom met klippe doodgooi. Baie dik in die stad uitsleep en met klippe doodgooi en terwyl hulle hom doodgooi, toe sak hy op sy knieë. En hy bid vir hulle en hy sê Here vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Sou ons nie iets daarvan kry in ons nie? terwijl ons het alles so makkelijk het. Het is so makkelijk. Ek en my vrou het vir Heere gesê, joe, ons kom kort. Mag die Heere vir ons help. Het is eindelijk so makkelijk in ons land. Ephesians 2 van vers 11, hy sê, daarom onthou dat jylle wat vroeger heidene in die vlees was, dis nou ons wat nie jode is nie, allemaal wat nie Israelite is nie, dis hulle wat die onbesnedenis in die vlees was, genoem word dier die sogenaamde besnijdenis in die vlees met handen verrig is nie die sogenaamde hy sê dat jylle in die tyd sonder Christus was dis nou allemaal wat nie jode is dis nou ons, ons ingesleid vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdeling het en aansien van die verbond van die belofte sonder hoop en sonder God en Christus maar nou in Christus Jezus wat jylle, jylle wat vroeger ver was nabij gekom het dier die bloed so ons het nabij gekom dier die kruisiging, by die bloed. Hy sê, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaakt het. Nou, hier is my kern van die ding. Hy wat ons albei een gemaakt het, dis nou die jood en die nie-jood. Dis nou die besnedene en die onbesnedene. Hy het hulle een gemaakt. Hoeveel keer sky ons die besnedenis op? Hoeveel keer sit ons rasse tegen mekaar? Ek wil nie met die Engelsman te kere gaan, ek meen, of, of whatever ook al, sorry Robert. Robert. Um, ons maak scheiding tussen mens en tussen groepe, maar Jezus het gekom en hulle een gemaakt. Hy het ook die voorhangsel oopgeskeer om ons in God een te kry, om die scheiding wat daar was, wat is julle by, hy het die geestkant die scheiding weggevat, en op die vleeskant. Hy sê, dier dat hy, vers 15, dier dat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaakt het. Luister nou mooi, dis die vijandskap tussen mense, tussen groepe, tussen God en mens en namelijk die wet van die geboeie. Daar het hy nog een scheiding gemaakt. Om ons af te scheid, die wet is afgesnij. Sele waar het hy vrede gebring in hoe breed spectrum goed. En dan die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Wat vir my duidelik is, ons moet nie net kyk wat hier sit nie. Laat ons net een bykie weier kyk. Dat wat alles saamgevoeg is, en hoe ons as mense geneig is, om die goed uit mekaar uit te torring, want dis wat ons koppe vir ons sê. Hey, dankie. Laat oor, oor om te wandel in geloof. Ons het, uh, ons uitgangspunt is die opdracht wat die Heere vir ons gegeet om te wees. Hy het ons volmaak gemaakt om te wees. Hy het vir Adam gesê, wees, wees net. Ek het niks om by te voeg by jou nie. Ek is tevrede met die eindproduk, wees jy net en toe kom die laaste adem Jesus en hy kom herstel ons nadat ons geval het dier die eerste adem en hy kom sê weer, jylle sal my getuies wees. En die, so ek sê, die sleetel van ons levens is om net te wees. Maar ek kan nie wees as ek myself nie kan aanvaar vir wie ek waarlik is nie. Nie wie ek dink ek is nie wie God sê dat ek is nie. En God sê, ek het julle uitverkies, daar het, uh, eh, uh, eh, ander het vir ons lees vanmorgen, hy het ons in hom, in sy sien uitverkies, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Haha, heilig en sonder gebrek. En dis wat hy met ons gedoen het. Dis wat Ephesians 5 ons gesê het, hy het ons geheilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God gestel. En daarom sê ek het nog een keer vir jou vanmorgen. Jy kan maar net wees. As ons, maar luister mooi, my wees moet groei vanuit een verhouding, vanuit intimiteit uit. Denk ek, kyk weer mooi na die skrift wat André vir ons lees vanmorgen. In Ephesians 1, hy sê, uh, wil hy, ons moet net weer daarna kyk, Ephesians 1, noem hy dit, hier so so, is interessant hoe André dit nou raak gelees het. Hy sê, die doel was dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid by vers 12. En om tot lof van sy heerlijkheid te wees, beteken om rechtig te leef dit wat hy ons gemaakt het. Want dan, in Jezus het God sy sien sonde gemaakt, so ons kon word die gerechtigheid van God. En as ons dan nou die gerechtigheid van God is, as ons nou herskip is na Godse beeld en sy gelijk en as sy die mens gemaakt het, dan sal wees ons tot lof wees van sy eerlijkheid. Dan sal ons ons rechtig in ons skepingsdoel staan. En nou roep Paulus dit uit, dis die droom, hy sê vers 12, so dat ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. En wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding, hierdie goeie nies, dat die Heere ons nou volmaak gemaakt het, nadat jylle dit gehoor het, nadat jylle dit geglo het, nadat dit geloof by jylle gewek het, een begeerte daarna, hy sê, is ons verseel. Ons gaan nou nou kyk na die beeld, verseel met die Heilige Geest van die belofte, en hy sê, die Heilige Geest is die onderpand. Nou die onderpand, die Griekse woorde as arabon, dit beteken een voorskot, een deel van die koopsom, as een sekuriteit vir dit wat volg. Dit is amper soos een leibai, nee, een ou gaan na winkel toe, en een ou gaan sit het bedrag geld neer, het depost toe neer, en jy sê, ek maak hier die transaksie vast, hierdie ding wat ek koop is myne, en hierdie depost toe wat ek neersit, is die bewys dat ek die intentie het, dat die res gaan volg, en dit is waarvoor God ons die Heilige Geest gee, jy sien, die belangrike ding van die Heilige Geest, wat André Hatting vir ons wees vanmorgen, is die Heilige Geest, allemaal die Heilige Geest ontvang, dier om aan te neem, maar amal wandel nie in die kracht van die geest nie. As andere hier staan, hy sê, ek en my vrou voel ons kom kort, dan sê hy, nie ons het nie die heilige geest ontvang nie, ons die heilige geest ons die volheid ontvang. Maar, die werking van Godse geest dier ons levens, kom ons achter, vloei nie vry nie. En dis die ding waarna ons kyk, om te wees, sou beteken, dat die werking van Godse geest vry moet kan vloei dier ons levens, En dit is interessant hoe Paulus het sê, hy sê, ons is verseel met die Heilige Geest, die bewys dat ons die Heilige Geest ontvang het, maar nou sê hy, daarom van ek het gehoor het, van die geloof in die Heere Jezus wat onder julle is, en die liefde tot al die Heiliges, hou ek nou opnieuw om vir julle te bedank as ek aan julle in my gebede denk nie, hoor nou mooi, dat die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die Geest van wijsheid en openbaring, in kennis van hom mag gee, verlichte oor van julle verstand, so dat jylle kan weet wat die hoop van jylle roeping is, en wat die reikdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder heilig is, en die uitnemende grootheid van sy kracht is, wat in ons werk. So wat hy sê, jylle die heilige geest ontvang, maar, ek bid, dat jylle die heilige geest sal toelaat, om sy werk dier jylle te doen. Om die heilige geest te ontvang is een ding, om om toe te laat, om sy werk dier ons te doen, is een ander ding dit is wat voor Paulus hier staan. Nou, ons het verlede week begin kyk na hierdie wandel van geloof, ons na Abraham gekyk as die beeld, want nou, ons het gesê, ons het gesien hoe dat God met Abraham gedeel het, en die elemente daarvan was, God is altyd die een wat initiatief neem, maar in ons geval het hy ook initiatief geneem, hy het ons in Christus uitverkies, om heilig en sonder gebrek voor om in liefde te wees, wanneer? 2000 jaar voordat ons gebore was al, God neem die initiatief, God kom na Abraham toe, hy sê, trek in jou land, jou familie, uit jou vaders huis, ek het een groot droom vir jou, ek het een plan vir jou leven, groter is wat jy kan bid of dink, en Abraham het getrek, en ons verstaan, en ons het die, een paar elemente daar gesien, en ek wil gauw vir jou die elemente net weer wees, God neem die initiatief, hy het een droom, hy het een liefdesplan vir Abraham, so die eerste ding wat hy na Abraham doen, kom, hy kom roep vir Abraham, kom ons sê, dit is God, dit, alles is uit God, God roep, hy roep vir Abraham. En dan sien ons wat met Abraham gebeur, hy begin in Abrahamse lewe met die maak van een verbond. Hy sien, hy kan niks met Abraham doen as Abraham nie kan reageer op die roep nie. En om seker te maak dat Abraham reageer op die roep, is Godse roep, is altyd positief. En dan sien ons een paar elemente, die ding wat God doen met Abraham, is God reken vir Abraham gerechtigheid toe. Genesis 15, ons het het ook nou lees verlede keer, maar ek wil het nou net bykie omgooi, bykie anders omdraai. Hy reken om dit God gerechtigheid toe, hy sê, Abram, ongeacht jou, verander ek jou status. Ek verander jou waarde. Ek maak jou niet, en dan kom hy, en hy verander sy naam ook. Hy sê, as jy die gerechtigheid van God is, as jy nie meer sondaar is nie, maar die gerechtigheid van God is, dan moet ek jou een ander naam gee. So Abram word nou Abraham. Abraham en Abraham wat beteken een vader van menigte van nasies, met andere woorde wat God doen, God profiteer in hierdie naam, profiteer hy sy roeping, bevestig hy sy roeping, hy sê Abraham, ek wil hy jou spraak moet verander, en dan kom God na Abraham toe, en ons het gesien, Abraham het, het die gerechtigheid van God ontvang, wat beteken, hy het al Godse sieninge ontvang, wat God vir hom beloof het, maar hy kon het nie in besit, hy kon het nie gemanifesteer kry nie, so hy die heilige geest in die sin, nou wat ek die beeld ek net nou gebruik het, het hy gehaad sonder dat hy die werking daarvan kon, kon deertrek, maar laat ek nie die heilige geest vooruit loop nie, wat God doen met Abraham, hy sê kom, ek wil jou naam verander, so elke keer as iemand jou vraag wat is jou naam, en jy sê my naam is Abraham, dan sê hy daarmee, ek is een vader van een menigte van nasies, omdat God so gesê het, Maar die ouwe sal sê, maar jy is koekoes, Abraham, jy is onvrugbaar. Jy is al amper 100 jaar oud, jy het nog jy kind nie. God sê van Abraham, met die hart geloos tot gerechtigheid. Met die mond, grond ons dit, bevestig ons dit, tot dat redding kom, tot dat dit deurbreek, hoor mooi. Hy sê, Abraham, ondou jy vir Zachariah, Johannes die doperse pa, God het geweet, Johannes die op sy pa gaan ons ons praat. Hy, ou Zacharias net so oud, uh, Elisabeth is ook oor die meer, sy is ook al klaar, en hy is kinderloos, en die engel Gabriel kom by Zacharias en sê, jy gaan een sene, jy moet om Johannes noem, want Johannes gaan uitdrukking gee aan Godse genade, want dis wat Johannes beteken, die Heere is genadig, noem om Johannes. Hoeveel Johannese lees jylle van in die oud testament? in die ou verbond. Weet jy, is die nieuwe verbond die sy naam daai. Hy sê, noem hom Johannes. Maar ou, ou Sagria lag in sy hart. Want hy sê, is te goed om waar te wees. En die Heer sê, net om seker te maak, jy kan sy het nie, dat ek net jou tong vastmaak. En Sagria stom. Hy kom maar uit, hy het een gezicht gesien, kan nie praat nie, ou sê, hy het hom seker doodskrik. Hy het hom uit sy stem uitgeskrik hier wil iets groots gebeur het. Maar eindelijk al wat het is, is Zachariah nie sy tong gebruik om te kanseleer wat God gespreek het nie. Want dis wat ons doen. Ons gebruik ons monde om die seen waarmee ons geseen is te kanseleer. Hm. So, partij keer, God sal dit nie doen nie, ek beloof jou. Maar partij keer wonder ek wat so goed so wees as God dit gedoen het nie. <laughs> maar het sal baie beter wees as ons self besluit om ons tong in toom te hou Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, hy sê, een man wat sy tong in toom kan hou, Jacobus skryf dit oor die beheersing van die tong, hy sê, as een ou jou tong in toom kan hou, dan kan jou jylle lichaam bestuur. Hy sê, die tong is soos die roer van een groot skip. Nou, sien ons Zachariasse beeld, en ons weet, toe dit by Johannes sy naam gee kom, Uh, en hulle het seker gesê, as die naam het Zacharia wees, toe sê Zacharia, no, no, no, no, no, no, no, dit moet Johannes wees. Die Heer is genadig. En daar is sy tong los, toe hy die rechte goed sê, dit is sy tong los. En jy weet, dit is, dit is so kostbaar. Ek krij gisterochtend daar by Viljoenskroon weg, hier daar met die mannen ontbijt, met die klomp mannen gaan praat, en jy weet, op pad soen, en nou sit ek en denk, sê, Heere, wat sê ek? Met hierdie mannen ontbijt, dan elke keer, dan, um, dan kom daar weer een nieuwe ou. En dan begin hy maar weer voor, met die skepingsdoel, en hy gee die basisse sessie, en dan sê die ons, tjoe, dit is mooi, gaat luist toe. En so oor een maand of twee, dan hou hulle weer mannen ontbijt, dan hoor hulle het weer, en sê, tjoe, dit is mooi, gaan luist toe. Nou en ek denk, ek sê, jyre, maar ek wil nie daar begin nie. Ek wil sommer achter begin. Ek wil sommer begin by die heerskapie waarmee ons geroep het. Maar nou wil die ding nie vlot nie, want jy weet, jy kan nie daar begin nie, want wat er ons is nou hieronder, jy weet. En nou gaan staan ek daar, en uiteindelik, nou staan ek voor die man, en ek sê, jyre, nou waar moet ek begin? en uiteindelik reik daar weg, en ek sê, Heere, jy is een waarmaker van die woord. Jy het gesê, ons hoef ons nie voort te neem wat ons sal sê nie. Maar in die dag sal jy vir ons die woord in ons mond le. En is het nie wonderlik om op so'n manier die evangelie te deel nie. Hy sê, jylle sal my getuies wees. Om te ontdek hoe dat Godse gees jou mond gebruik en sê wat jy nie kan sê nie sê wat jy nie kon uitdink nie, sê wat jy nie op papier kon kry nie, wat jy nie achter mekaar gesê kon kry nie. En as jy klaar is, dan kom jy achter, jyre, maar dit is afgehandel. En ek self sê, ek reik al weggesrog, en ek sê, jyre, jy is een waarmaker van die woord. Misschien ons het nodig, om dit weer en weer te bevestig, dat hy een waarmaker is van sy woord. Maar ek wil terugkom na Abraham toe. God geef Abraham een nieuwe naam, maar hy sê, Abraham, gebruik nou hierdie naam. Gebruik nou hierdie naam. So Abraham kreeg een nieuwe naam. En dan kom God naar Abraham toe. Maar zelfs die gebruik van die naam het die ding nog niet ingeskop voor Abraham nie. En dan kom hy naar Abraham toe en hy sê, Genesis 17, hy sê, Abraham, wat mij aangaan, my verbond met jou. Maar jy my verbond hou. En hy sê, hy besnij word. En hy stel by, by Abraham die besnijdenis in. Abraham word besnij. En ons sien toe die besnijdenis kom, vat het net drie maanden toestand Sarah zwanger. Dit vat net drie maanden van die besnijdenis gekom het, wat ons verlede sondag gesê, die aflegging is van die vlees, vir die belofte wat God gemaakt het om waar te word. Vir Abraham om die kracht van Godse geest, wat hy as het ware ontvang het, vry te stel. Goed, om die vrug van gerechtigheid in sy leven te laat werk. En die resultaat hiervan is dit, uiteindelik kom Jacobus, en Jacobus skryf daar in uh, Jacobus 2 vers 23, sê hierdie ding, hy sê, Abraham of sy werk, sy optrede, sy aksie het saamgewerkt met sy geloof, het sy geloof bevestig, hy sê, en daarom is Abraham een vriend van God genoem. Nou, ek wil net vir jou hierdie beeld wees, vriend van God, en een vriend van God beteken intimiteit, en ons het verlede week gesien, dat God baie meer vir Abraham in gedachte gehad het, as net Abraham. Abraham was behep met hierdie gebrek in sy leven, en die sin dat hy onvrugbaar was. Dit was vir Abraham die issue. Maar vir God het het oor baie meer gaan. God het vaie verder gesien as wat Abraham gesien het. Abraham het gesien dat ek het een groot boedel en ek het een erfgenaam nodig vir die boedel. En God sê, jy verstaan nie hoe groot jou boedel is nie. Jou boedel is die geloof en jy gaan die vader word van al die gelovigis, disse boedel. En daarvoor eh, het hy ou nie een erfgenaam nodig nie, want die boedel is te groot. Jy het een erfgenaam nodig, soveel soos die sand wat aan die seestrand le en die sterre aan die hemel. Dis wat oor God vir Abraham dit gewys het. En God is nie een aannemer van die persoon nie. So wat God vir Abraham gewys het, wees hy vir sy kinders. En as ek en jy gloe, is ons volgens die belofte erfgename en die erfgename moet die empire ons voortsit. So kan jy sien dat God oor baie meer, baie meer in gedagte het, as net jou en jou behoefte. God is nie apathies oor jou behoefte, oor die nood waarin jy is nie. God is baie akiet bewust daarvan, en daarom het God eers Abrahamse behoefte uitgesorteer. En toe het hy vir hom gesê, nou kan ek jou aanwend vir meer as dit. Misschien is baie keer ons probleem, wat ons vasthak daar. Maar ek wil julle die beeld gee. Kijk mooi. Kijk wat doen God met ons. Kijk die patroon. Die patroon met ons. God skyd die man en die vrou van mekaar. Hy bring die vrou en die man toe, hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, sy vrou aankleef, die twee sal een vlees word. En ons sien wat gebeur. As ons een meisje die hof begin maak, manne, dan wat is die eerste ding wat ons doen? Ons tree in een verbond met God, oor die vrou. En wat is die verbond? Hy sê, manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief hees, soos wat Christus die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegeet, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het, dier die waterbad, dier die woord, so dat hy die gemeente sonder vlek of rampel, sonder gebrek vir God kon stel. Met ander woorde, die eerste ding is om in een verbond te tree, een man, in een verbond met God oor een vrou, en dit is om aan haar, kom ek gaan gerechtigheid nou verander na waardigheid, en wat ek bedoel by waardigheid, want waardigheid sluit gerechtigheid in, nee, waardigheid beteken om haar te heilig, om haar te eer, om haar te reinig met wat ek sê, om haar sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, voor God te stel, dis die verbond wat ek maak oor haar, en dan, wat gebeur met haar, haar naam verander, en daar was een koetser, sy word een brand, haar naam verander, sy krij een nieuwe identiteit, want sy het een waardigheid, een waardigheid wat ek aan haar toeken, moet vir haar een nieuwe identiteit gee. Ek skies André, maar hier kom ons kerk kort he. Is dit wat ons banne, is dit wat ons met ons vrouwens doen? Dit is die pad wat God geloof het, hy sê, ek sê met die oog, die man wat sy vader en moeder verlaat, sy vrou aangteef een vlees word, sê ek met die oog op Christus en sy gemeente. Manne, sien jylle wat ons doen? En dan sê hy, hy verseel dit, ander het het vir ons gelees vanmorgen, Ephesians 1, by vers 13. Hy sê, nadat ons die evangelie, nadat die vrou hierdie verbond, kennis geneem het van die verbond wat ek met God oor haar het, en sy aanvaar, sy by die punt gekom het om my naam te aanvaar, om haar identiteit prijs te gee vir myne. Want dis wat sy gedoen het. Wat gebeur? Dan steek ons een ring aan haar vinger. Ons steek een ring aan haar vinger wat is die besnijdenis? Is een ring. Daarom sê die, die skrif daar, hy sê, ons is verseel met die heilige gees van die belofte, verseel die woord svragitsu, dit beteken, dit is die selig woord die jy gebruik om die inscriptie te beskryf van een ring. Een ring wat, kom aan dames, as jylle jylle trouwringe afval, of jylle trouwpante afval, wat staan daar binnen? Een datum, van naam, wat sê ek behoort. Sê die beeld, sê die besnijdende, sê hoe dat hierdie beeld wat God vir Abraham geet, om precies herhaal in ons hevelike. En wat is die gevolg daarvan? Ons vertrek, ons gaan by mekaar intrek, ons gaan een vlees word, intimiteit. Sê jy die beeld? Kom ons kyk ge wat net met ons gebeur. God het 2000 jaar gelede, voordat ons gebore is, het hy ons rechtverdig, het hy vir ons gerechtigheid gegee, hy het sonde geword, so ons kon word die gerechtigheid van God in hom. En toe wat het hy kom doen, hy sê, allemaal wat hom aangeneem het, allemaal wat, wat dit aanvaar, aan hulle het hy mag gegee, om kinders van God te word, kind van God, nieuwe naam, nieuwe skepping, kind van God te word. En toe het hy ons daar, Ephesians 1, 13, het hy ons verseel met die heilige gees van die belofte. Kan jylle sien dat die ring, die heilige gees en die besnuinis, precies die ding? Hy het ons verseel met die heilige gees van die belofte. Maar nou wil ek hy ons met iets verstaan. O, en dan doen God dit. Hoekom doen hy dit? Omdat hy wil hy ons met vriend van God wees. Omdat God sê, hylle sal een vlees wees. Paulus skryf het, hy wat een vrou aanhang is een vlees met haar. Hy wat God aanhang is een gees met God. So is een Godse hart is om een gees met hom te wees. Kom ons noem dit intimiteit. Nou sien julle die geheim hiervan. Wanneer een vrou in die huwelik tree, haar naam het verander, sy het ring aan haar vinger, sy is in hierdie waardigheid, is sy een potentiele ma. Sy is nou getrouwd, dis nou wettig, dis nou waardig, dis heilig voor God, sy is een potentiële ma, maar stem jylle saam, sy sal nooit een ma wees, sonder intimiteit nie. Sy het toegang tot alles, maar sy het het nie, ten sy daar intimiteit is nie. En net so ontvang ons die Heilige Geest, God het ons gerechtverig, dat, daar het ons niks mee te doen gehad nie, ons het sy kinders geworden, Hy het een droom vir ons levens. Hy het vir ons die Heilige Geest gegee. Die Heilige Geest verteenwoordig, die Heilige Geest is die Arabon. Hy sê, jylle is verseel met die Heilige Geest van die belofte, wat die voorpand, die Arabon, die deel van die koopsom, wat die bewys is, die feit dat Godse Geest in ons is, daarom kan 2 Korinties 21 sê, hoeveel beloftes daar ook al is in hom, is elkeen van hy beloftes ja, en in hom amen, tot die eerlijkheid van God dier ons. Elkeen van hy beloftes. En nou wil God die beloftes laat werk, maar die enigste manier hoe die beloftes gaan waar word in ons leven, is die intimiteit. En niemand kan dit vir mekaar doen nie. Ons kan nie mekaar intimiteit dier die prediking gee nie. Ons kan mekaar aanmoedig, ons kan mekaar vermaan solang het vandag is. Ons kan die goeie nies verkondig, tydig en ontydig. Ons kan die onderlinge bijeenkomste bijwoon. Ons kan al die goeders doen wat baie belangrik is, want dit stimuleer geloof, ons voed ons met woorde van die geloof, maar besef jy, uiteindelik, gaan ons terug, het God het alles gedoen, het Jezus hier die hele prijs betaal, vir een doel, hy verlang na jou, hy wil gemeenskap met jou, en hy het gemeenskap met hom, kom hierdie vermoe, hierdie ding wat vir ons te groot link, hierdie ding dat die apostels kan sê, in Johannes 4, 19, maak een laaistelling, Petrus en Johannes sê vir die klomp ouwens in die synagoge, wat hulle sê, luister, ons gaan julle beet kry, sê, julle moet self oordeel, of ons God meer verhoorzaam moet wees, as julle is, maar is vir ons onmoendlik, om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En die vrymoedigheid, en die gesag, en die kracht, in die aangezicht van die grootste aanslag van die levens, so is Stefan in sy geval, die klippe reen op hom, maar wat sien hy, hy sien nie die klippe nie, hy sien die jimmel geopend. Hy sien so, iets gebeur hier, tussen die huwelik en intimiteit, en die hoogtepunt van intimiteit, verloor ons beheer. Ek sprak die vermoorde. Ons verloor beheer. Moet ek het nog meer uitspel, of staan jy waarvan ek praat? Nou luister, net so, in my verhouding met Godse geest, verloor ek beheer. En as ek beheer verloor het, dan het hy die beheer oorgeneem. Maar hy vat het nie, tenzij ek het gee nie. En baie keer gee ek, maar ek gee nie rarig nie. Ek gee so, ek gee so. Ek, ek ruk terug. Want ek is so vlees gekoppel, dat het vir vreselik moeilik is. En ek wil gehaard, ons moet vanmorgen kyk na Jacob, ons nou verlede week Abraham gebruik as een voorbeeld, want ek wil het ee ons met uit een paar van hierdie mannese levens moet ons hierdie goed ontdek, en soos daar in Genesis 25 lees, dan kyk ons na Jacob, want ek wil vir julle hierdie ding illustreer met Jacob's leven. Ons sien, Jacob en Esau word gebore, Rebecca was aanvankelijk onvrugbaar, Isaac het die Heere sy aangezicht gesoek, die Heere het omgeseen, want dit is Godse plan, want God het ons nou uh, sy droom bekend gemaakt aan Abraham, Isaac sy pa, en uh, eh, Isaac is geseen, en ons sien, Isaac saai in die droogte, hy wen honderdvoudig, al hierdie goeders gebeur met hom, en uiteindelik, uiteindelik, Isos Rebecca swanger. En Rebecca voel, hier is twee babas vir te mekaar stoot in haar. Hy nog nie so in haar schade hy daar nie. Maar sy het geweet, hier is twee. In elk geval, en hier word die twee gebore. Esau is die eersgeborene, nou onthou nou net, die eersgeborene is een ou wat die eersgeboorte reg het, en die sien van sy pa het. Nou dit het eh, beteken, dat die eersgeborene was die hoof erg van hom, hy sou die stam voor hom toevat, hy sou die naam dra. Dit is een geweldige sien, een geweldige voorrecht om die eersgeborene te wees. Uh, Esau is die eersgeborene, en Jacob is die ou wat op sy hakke kom, want Jacob word geboren met sy hand so op Esau sy hakskeen. Daarom toe, noem hulle om toe, Jacob, wat eindelijk beteken, hakskeenbuiter. Skies vir die ons wat Jacob is. Jacob maar Jacob is nie sleg nie, kom ek gauw vir julle dit verduidelik, nou kyk mooi, en so word die twee sienkies groot, Eso is een man van die veld, een jachter, en hy maak lekker wilsvlees vir sy pa gaar, en sy pa is mal oor hom, en ou Jacob is een vredende levende man, wat in tente gewoon het, sê die skrif, en hy en sy ma het een lekker verhouding gehad, so word hulle groot, en nou, Eso is een dag, seker in die winter, het was seker koud, in die winter het kwaai gewaai, is hulle in die veld in, en daar kom Eso terug uit die veld, hy is dood van die honger, hy het niks gekry om te skiet nie, en uh, ou Jacob sit daar by die tent en hy het vir my lekker kooksel lensies gemaakt. En eers hy sê, geef my bykie van hy rooie goeda. Dis wat oor hy eers sou Edom noem. Want jy sal in die professie lees, as jy Jesaja Jeremia al die professie lees, lees jy oor die professie oor Edom. Edom beteken rooi. <laughs> en rooi kom van Esau af. Edom is die plek waar Esau gaan bly, Edom verwys na Esau se nageslag en dit kom van die potlensiesop af. So as jy nou eerdom lees, dan weet jy nou waar dit gaat. Nou goed, hier is die potlensiesop, en hy sê, geef my van die rooie goed daar, en, en Jacob is een typische jood. Hy verstand bezigheid. En hy sê, ek het wel nie die eersgeboorte recht nie. Maar hoe kan ek dit kry? En hy sê vir jy so, goed, jy kan kry, maar gee eers jou eersgeboorte recht vir. Verkoop jou eersgeboorte recht. Ek gee jou hierdie potlensiesop vir jou eersgeboorte recht. Esau het het, maar hy maak aan niks mee nie. Jacob het het nie, maar hy begeer het. As ek kyk na die skrif, na, na wat jylle gelees het vanmorgen in, in die feestheers, dan sien ek, daar was die besneednis, hulle die verbonde en die belofte gehad. Dan was daar die onbesneednis, hulle het niks gehad nie. Maar ek hoor hoe dat Jesus sê, die tollenaars en hoere gaan julle voor in die koninkryk. Want julle, die jode wat het gehaad het, wou dit nie heen nie. En die heidene wat het nie gehaad het nie, dit begeer. Sê die beeld. Weet julle, besef julle, ons is die heidene wat het nie gehaad het nie. Wat het begeer het. En daar sit Israel na die vlees vermoorde, wat het gehaad het. Wat het nog steeds nie wil heen nie en ek het al baie keer die vraag gevra, wie van julle wil Israel toe emigreer? Wees my. Dit moet ons na nou een nice plek wees daai. Dit is ons die volk oor wie Godse naam uitgeroep is. Dit is ons die beloofde land, hoe kom ons nie so toe emigreer nie? Dit nie omdat hulle vertrap, dit wat God vir hulle wil gee. Dit is die, die tragedie daarvan. In elk geval, Jacob maak een plan. Jacob sê, verkoop my jou eerstgeboorderig. Jesus sê, ach, gaan elf al sterven, dan gaan het in elf oor na jou toe, as ek nie nou eet nie. So, wat maak het sak? Jy kan hom hee. Jacob sê, dit is nie wamme woorde, jy nie sweer vir my. Sê, is reg. En die skrif sê, en Jacob het aan Esau brood in die kookselensies gegee. En Esau het, het geëet en gedrank, en opgestaan en weggegaan. En dan sê die skrif, so het Esau dan, sy eersgebote recht veracht. En so Jacob dit bekom. In tussentijd word Isaac oud, Isaac besef hy gaan sterwe, hy roep vir Jesu, hy sê, gaan jag vir my iets, bereid vir my voor, kom, so ek jou kan sien voordat ek sterwe. Want Jesu, waarschijnlijk weet Isaac nie van hierdie transaksie tussen Jacob en Jesu nie. Maar Rebecca weet, Rebecca, toe Esau die pad vat, toe roep Rebecca gauw vir Jacob en sê, kom, kom, vang gauw gauw bokkie, kom ons maak om gaar, ek weet precies wie jou pa daarvan hou, ons, maar Jacob sê, maar ek sal verachtelik in my paase oor wees, Esau is rarig en ek is glad, en hoe sal ons maak, hulle trek die vel van die bokkie oor sy arms, en hulle trek Esau sy kleren aan, en hulle vermom om as Esau, maar Isaac kan nie sien nie, so hy moet hoor en reik, en voel. En nou Isaac sê nog, toe Jacob by hom kom met die, die ding is, en Jacob sê vir hom, ek is Esau die eersgeborene. Ek is die ou met die eersgeboorte reg, wat nie waar is nie. Hoor jy die bedrog? Maar nou kan die ou sê, die doel heilig die middel is, weet nie. Maar in elk geval wat hier gebeur het, is, die essentie was, is Isaac sien vir Jacob. Maar toe hy nou in is vir die ding, toe kon Jacob nie vir hom sê, vader, wacht, die eersgeboorte reg, kom ons stop nou net hier, kom ons wacht het, Esau kom, as gee vir hom die sien nie. Want toe Esau terugkom, en hy sê, my vader rig jy self op, Isaac, en Isaac skrik, en hy sê, maar, wie was daar nou hier by my? Ek het om geseen, en geseen sal hy wees. En Esau skreeuw dit uit, en hy besef wat hy gedoen het, die dag toe hy gesê het, ek sterf in elk geval, vat my eerste boot terug. Eindelijk sy vir homself kwaad nie, vir Jacob nie. Maar hy sê, Jacob het nie net my eersgeboorte recht nie. Hy het my sien ook gevat. Want jy sien, toe die eersgeboorte recht kom, toe loop die sien daarmee saam. En nou is Jacob die geseende van die Heere. En nou wil Esau om doodmaak, eindelijk, moet hy met homself praat. Maar dis ons moet doen dit werk in die lewe. En so sê Rebecca vir Jacob, jy sal moet vlug. En Isaac sien vir Jacob weer, hy roep hom in, nou is, die, nou is die saak bekend geword. Hy sê, ek het jou geseen, die seen is jou, ne? ek stuur jou, maar moet nie vir jou vrouwens vat, hier nie gaan na my familie toe. En so stuur hy vir Jacob weg. En Jacob trek met sy staf, in sy bondelkie wat hy ook al het, wat hy kan dra. En hy stap uit die vreemde in. En hy slaap op een plek in die nacht. Die plek sy naam is Lus. Slaap hy met sy voet op my kop op een klip. En hy droom. En hy sien een leer wat tot aan die hemel reik. En hy sien die engele van God wat op en af noem op die leer. En hy sien aan die boekant van die leer staan God. En God sê vir hom, ek is die God van jou vader Abraham en die God van die zak. Hy sê, ek, hierdie plek waarop jy op le, dit gee ek aan jou. En ek sê jou groot nasie maak, en ek sê jou sien. En Jacob word wakker, hy sê, waarlik, die Heere is op hierdie plek. Hy noem die plek Bet Eldi, huis van die Heere, the house of God. Hy sê, hier is die Heere, waarlik, die Heere is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy vat die bykie olie wat hy gehad het, en hy breek die kruik, en hy hy gooi dit uit op hierdie klip, hy salf hierdie klip met olie, en hy sê, Heere, dis die vergedenksteen tussen my nie. Maar hoor, hoor die, hoor die arrogantie. Hy sê, Heere, en as jy met my sal wees, haha, want hy ons gesê onder die ou verbond, die ou verbond gesê, het God gesê, as jy sal ek. Nou kom Jacob, is nog voor die ou verbond, hy sê, Heere, as jy sal ek, as jy my sien, en ek kom behou in die huis van my vader terug. En as hy my weer voorspoedig maak, dan sal hy my God wees. God het nou net aan hom verskyn. Hy sê die Heer is op die plek, as hy twyfel, glooi in God nie. Maar dit is nog steeds die God van sy vader, en sy God van sy opa. Hy sê, jy moet jy eers aan my bewys, en wil ek jy vraag, het God om nie aan hom bewys nie. Maar kyk hoe langmoedig is God, terwille van sy verbond met Abraham, kom doen hy dit. Jacob is weg, hy kom by Laban, of so onthou hy werk 7 jaar vir Rachel toe kry vir Lea, wat net wat jy saai is wat jy maai, denk ek staan het ergens, nie? So toe kroek, toe kroek Laban om net soos wat hy vir Isaac gekroek het. Right, toe werk hy nog 7 jaar vir Rachel, en toe, toe het hy nou klaar gewerk vir wat hy wil hee, En toe bepaal eh, Laban sy loon en sê, jy kan hierdie deel kry, jy kan die lammers kry wat so lyk, en ek kry die lammers wat so lyk. En, en Jacob sê, jyre, oor net hoe gebruik hy die jyre. Hy sê, jyre, wat moet ek maak? En jyre verskyn in hom in die droom, en hy wees vir hom. Hy wees vir hom, dat die, die skape wat verhit word, wanneer hulle op hitte kom, sien hy die bontes en die gestreeptes dek hulle. En hy gaan na Laban toe, hy sê, laat die bontes en die gestreeptes my loon wees en daar laam al die skape bond en gestreept is. En toe later, toe sien hy hierdie ding in, in, weer in die beeld, en hy sien, as hy sekere latte vat, populier en plataan, en weet nie wat sy hout als nie, en hy sit hierdie latte, sit hy teen oor die, die skape, as hulle kom drink, dan word hulle verhit daar by die latte, sê die skrif, en ek kon nog nie die wetenskapelike ding van die latte kry nie, ek het al populier probeer, maar het wil nie vir my skape werk nie. Maar in elk geval, die beginsel is, so het elke keer het Laban, as Laban sien, daar is te veel gestreep tussen bond, is, dan sê hy, nee, die wit is is jou nie. Dan lam al die wit is weer. En so het het gegaan. So het God vir Jacob geseen, totdat Jacob machtig en groot geword het, en Laban al kleiner geword het, en Jacob kom achter, Laban sig aangezig is nie meer teen oor hom, soos wat het gister en eergister was nie. Jy kan sien, Laban is erg kriewelrag met die gekoonsteen van hom. En so, toe Laban op een stadium weg is, toe trek Jacob vat sy vrouwens, en hy vat sy vee, en dan gaat hy. En Laban sit hom achterna, en hy haal hom in, en daar is een groot woordewisseling tussen hulle, jy kan jou snel dink hoe dat Laban hom verwijt, en Jacob sê, maar ek was bang, want jy sien hoe is jou optrede, en onder andere sê, Laban, maar jy het my huisgoede gesteel, en Jacob word baie kwaad, hy sê, hoe wil jy my nog daarvan beskuldig? Maar wat Jacob nie weet nie, is Rachel het het gedoen. Maar Rachel sit toen nou op die tentvlak, en sy sê, vader, verskom my, maar nou met my so die, die tijd, en uh, En so kom Laban het nie achter nie, maar hulle rugge gedenksteen op. En so trek Jacob verder. En dan kom Jacob by, by die Jabok rivier. En die Jabok rivier sky Jacob van, is eindelijk die scheiding tussen waar Jacob en sy mense nou is, en waar Esau van wacht aan die andere kant. Want Esau het gehoor, hy is aan die kom. En Esau staan met 400 man aan die kant en wacht om hom dood te maak. Esau wacht nou al by die 20 jaar om raak te neem. En hier so staan Jacob diskant. Jacob sê op een stadium vir Laban, hy sê, die Heere het jou geseen op my voetspoor. Jy weet, Jacob sê, jy moet weet, jy weet, die Heere is met my, en as jy met my is, dan moet jy weet. Jy weet, jy kan hoor die arrogantie in die man. Maar, nou het hy een groot moeilijkheid, waar hy nie kan kom nie. Wat hy nie met sy geld recht kan kry nie. Hy het een enorme klomp vee, hy stier een groot, groot geskenk oor die jabok, vooruit, om ees om jy om te koop. Hy sien dit werk nie. Toe vat hy Lea in haar seens, want Lea het hy minder lief gehad, en hy stuur hulle vooruit. Want sê hy, as die geskenk nie werk nie, en hy kom vir my, dan gaan hy Lea in haar seens eerst erbij kom, dan krijg hy my kans om weg te kom. En dan gaan hy nog een stap verder, vat hy Rachel wat hy lief gehad het, en haar twee seens die witbroekie, Joosef, want, uh, twee sien net een, want, want uh, Benjamin was nog nie gebore nie, en Joosef was ons die absolute witbroekie, en hy sit verragel in, in Joosef voor, en hy kryp achter hulle allemaal weg. Dis dan nou rarige aksken buiten hy. Sien jy die, die karakter van die man wat uitkom hier? Maar God sien nie aan, wat ons sien nie. Wat het God gedoen? God sien om so, God sien hom waardig. As ons na Jacobse lewe kyk, dan sê ons, joeg, is eindelijk nie iets om te volg nie. En toch sien God hom waardig. En dan bly Jacob alleen, dis kan die Jabok achter. En dan stoei hy met die Heere. Dis die punt dat ek wil maak vanmorgen. Jacob het al die beloftes van God, hy die beloftes eindelijk in besit geneem, hy het al die seens, hy twaalf seens, wat een reikdom vir die tijd was dit, twaalf sterk seens het hy, hy het soveel veel, dat hy honderde kan weggee, as een geskenk, maar, nou gaan het om sy leven kos, want sy broer wacht vir hom met 400 man aan die kant, om hom dood te maak, en dan worstel hy met God, Daai aand kom hy in confrontatie. Dis wat oor dit gaan. Hy kom by een confrontatiepunt met God. Want jy sien, ek kan met God te pad loop. Ek kan langs God loop. Maar ergens loop ons in mekaar vast. Ou Abraham het met God geloop en met sy loop met God het hy selfs nog die ruimte gehad om by Hager in te gaan en Ismael te verwek maar ergens het hy in God vastgeloop, toe God vir hom sê, my verbond is met jou, jy moet besnui word. En is die selle met Jacob, Jacob kom by die punt van confrontatie waar hy in God vastloop, en nou stoei hy in God, hulle stoei hierdie ding dier. Hy sê, Heere, hier kort iets in my leven. Hy sê, Heere, ek is geseend, ek het al hierdie goed, ek het al die seens, ek het alles wat een man van my tydvak, sy hart kan begeer. Ek het alles vermag wat ek wil hee, ek het die hele wereld gewin, sal hy ook kon sê. Maar hy het nog steeds een maarheid in sy siel. Wat baarde die mens dat hy die hele wereld win, maar sy siel skade lei. Nog steeds een maarheid in sy siel. Nog steeds het hy hierdie Jacob acties, hierdie bedreere acties, en sy moet nog steeds daarmee bezig. Kruip hy nog steeds achter sy vrou en sy kinders weg. Maar hy kom in die confrontatie en die strijd met God. En dan op een stadium dan sê God vir my, as die son amper opkom, so jy kan sien, dit het die heel nagevat, sê God vir my, los my, hy sê, ek sal hy nie los nie, tenzij hy my sê nie, ek sal hy nie los, tenzij hy my sê nie, jy sien, dis die confrontatie wat ons nodig het, God het vir ons die geest gegeen, intimiteit, los nie, voor ek nie die saad ontvang het nie. Intimiteit is nie afgehandel voor die saad nie oorgedraas nie. En Jacob sê, ek sal u nie los ten sy u my sê nie. En dan kom God en hy sê vir Jacob, wat is jou naam? So asof God nie weet nie. En Jacob sê, my naam is bedreer akskeen buiter dis wie ek is jy sien die confrontatie in die heiligheid van die confrontatie kan daar nie een duister agenda mee wees nie moet die sakpatats uitkom moet daar erkenning wees jy sien Jacob het van al sy bedrog en goed vergeet toe hy op sy bors uitstoot en van die Laban sê, God het jou geseen op my voetspoor. Maar nou werk dit nie meer nie. En nou sê hy, ek sal aksken buiten, ek sal bedreer. En God sê, ek verander jou naam. <laughs> ek noem jou Israel. Wat beteken, jy het met God en met die mens gestryd. Jy het in die confrontatie tussen God en mens gekom en jy het, you prevailed, jy het aangehoud jy het gestry en jy het oorwin, jy het nie opgegee, jy het gesê, jy sal my nie los, tenzij jy my sien, tenzij jy my sien nie, tenzij die sien deurbreek, tenzij die belofte waar word, tenzij ek beheer verloor nie, hy sê het recht gesê, jou naam is Jacob, ek noem jou, Israel, daarom sal jy van hier wees, strijder oorwinnaar, met God en die mens, en hy slaat om sy jyp, en jylle weet mos, godsdienst het vir ons geleer, dis hoe God maak, hy slaat jou jip uit, en dan sleep jou voetjie, en dan moet jy maar jou last dra, maar dis nie wat God met Jacob gedoen het nie, hy het een wip in sy sap gesit, en dis wat ons nodig het, een wip in ons stap, dis wat die apostels gehad het, is een wip in hulle stap, hulle stap het verander, hulle het nie meer geloop in koes nie, jy sien een bedreer, loop altyd in koes, want wie gaan my uitvang, wat gaan die implikaties wees, maar een ou wat skoon met God is, wat in die gerechtigheid van God stap, wie sy oortredinge verreken is, aan wie God die ongerechtigheid nie toereken, hier roep David uit, hy sê, welgelikzalig is hierdie man, hy sê, kyk hiermee oor, hy het een wip in sy stap, hy kyk voor en toe, en wat gebeur, die beheer gaan uit, uit Jacob uit oor na God toe, en die vrees waarmee Jacob Esau gevrees het, jy sien, Jacob was so Esau bewus, hy was so hy het vir Esau gesien en hy het God gemis. Is dit nie die God wat vir hom gesê het, hierdie plek gee ek vir jou nie? Die God waarmee hy so gestry het, hoor jy dat God vir hom sê, die plek waarop jy leen slaap, dit gee ek vir jou, ek maak jou groot nasies. Sal God toelaat, dat hierdie man wat een groot nasie is, nou dier Esau vernietig word, so dit Godse plan wees, <laughs> verseker nie, maar hoor jy, hy het het gehoor, en hy het het gegloe, maar hy het dit nog nie, die pen het nog nie gedrop nie, sien jylle, intimiteit laat my beheer verloor. Jakob moes beheer verloor. Toe hy beheer verloor, toe is daar een wip in sy stap. En hy stap by Rachel en Joosef voorbij. By Liana sy ons voorbij, achterwee weggekryp het. By sy geskenk voorbij. Ongewapend stap hy op Jezus af. Nie dier kracht en dier geweld nie maar die my gees, sê die Heere. En die skrif sê vir hom, die son het vir hom opgegom, toe hy by Pneel voorbij gaan. Toe hy wegstap, na hierdie strijd heel nacht, Heere, Heere, ek sal die nie laat gaan, en sy my sê nie, Heere, sê nie, hulp sy jip, Heere, verander sy naam, stap hy voorbij hulle allemaal, son gaan vir hom op, vir die wat die Heere vrees, wat my naam vrees, sal die son van gerechtigheid opgaan, daar sal geneesing onder sy vleels is hy sal uitbreek soos kalles uit die stal. Hy sê, as ons op die profetiese woord aggee, sal die morrester in ons harte opgaan. Die dag aanbreek in ons harte, die morrester opgaan, is dit met Jacob gebeur het. Jacob word Israel, die morrester het opgaan in sy hart. Die dag het aangebreek. Hy stap op Jesu af, die oorlog is voorbij. In plaas daarvan hulle mekaar aan die keel gryp, omhels hulle mekaar, soen hulle mekaar, sê eers hy vir hom, daar is jou geskenk, hom ek het het nie nodig nie, hier het my ook geseen. En daar gaan die paai het mekaar uit. En wat God vir Jacob gesê het, was Jacob sin. Wat sê ons vir mekaar vanmorgen? Ons kan een pad met God loop, soos wat jy terecht gesê het, André. Ons kan met God een pad loop. Maar ons besef, as ons na die voorbeeld van ander oons kyk, sien ons die ooms het iets gehad wat ek nie het nie, het iets gehad wat ek kort, hulle het een vrymoedigheid gehad, waarom mis ek die vrymoedigheid? Die antwoord is eenvoudig, there is no adventure inside the comfort zone, I need to get out of the comfort zone. Ek het nodig om by een confrontatiepunt met my eie leven te kom en sê, Heere, waar is ek? Wie is ek? En die Heere soek nie dat ek moet vir myself kom staan en slecht sê vir hom nie hy sê aan ons sondes oortrouw dinge, denk hy nie. Al wat God sê is, as ek nie kan besef, dat wat ek, ek kort nie. David sê, ek kort niks. En ons kort niks, want ons het alles. Maar wat kort ek? As ek sê, ek kort niks. Ek kort die werking daarvan. Ek kort my vlees uit die pad uit. Ek kort uh, verhoudinge, intimiteit met God, wat sal my by die punt bring, waar ek om nie sal los, ten sy hy my sien nie. Dat ek nie kan tevrede wees, om aan te karren dag na dag, en te sê ek dan beter as daai ou en daai ou nie. En kort te stop, vir Godse grootse roeping, op my leven nie. Ek wil soms so'n klein getuinis vir julle gee, om my af te sluiten. Jy weet hoe ek hierdie goed begin ontdek het, het ek ontdek dat die gaves van Godse geest werk in ons levens vandag. En een van die eerste gaves wat ons in die skrif sien wat sigtbaar geword het, was die gave van die spreek in tale. En ons gesien hoe dat Paulus sê, ek spreek meer in tale as julle allemaal. Hy sê, uh, want ek spreek verborgenhede tot God. En hy sien, dit is een van die, van die plekke waar ek beheer verloor. Uh, dit, dit is so, en dit is waar oor God het vir ons gegeet, om in hierdie intieme verhouding met hom beheer te verloor. Want hoe meer ons beheer verloor, hoe makkeliker word het vir ons om beheer te verloor, en wanneer ons buiten beheer is, is God in beheer. Jy sien, ons het een godsdienststelling wat sê, God is in beheer, hy is nie in beheer nie, as hy in beheer was, so die wereld nie so gelijk het nie. Maar as momente in ons levens wat hy beheer kry, en wanneer hy beheer kry, dan breek die geneesing deur, dan breek die wonders deur, dan breek Godse kracht in ons levens deur. En ons het nodig om om die beheer te gee, En nou vat ek maar net een klein voorbeeldkie, dit is honderde in ons levens, maar ek gebruik net hierdie een vandag, en ek het daai tyd het ek gesê, Heere, maar as tale, as hierdie geestgebed dan deel is van hierdie belofte, dan wil ek dit manifesteer. Ek weet ek het ontvang, ek het die geest ontvang. So ek het het, maar ek manifesteer het nie. En as ek terugdink vandag, denk ek, my worsteling was so ongeveer 6 maande, nie een nacht nie. 6 maande. Want jy sien, ek kan dit onmiddellik kry, ek kan dit vandag vir jou gee, <laughs> maar as dit myne. Ek wil jy met dit ontvang van die fontein, wat opspring tot in die eeuwige leven, en daarvoor jy nodig om God aan te grijp, en met om te worstel, te sê, jyre, ek sal nie los ten sy my sê nie. Ek sal nie ophou ten sy my sê nie. Ek sal nie ophou ten sy ek beheer verloor nie. Ek sal nie ophou totdat u my beheep geslaan het nie. Ek sal nie ophou totdat die morgenster aangebreek het, die dag aan my, aan my hart opgegaan het nie. As dit my jou gesintheid is, sê ek vir jou, is daar nou nie een perk aan die vrystelling van die kracht van God, wat moet vloe dier ons levens nie. Luister my, het gaan nie oor tale nie. Tale is een klein facet daarvan. Maar ek gebruik dit net as illustratie maar elke gave van Godse geest is jou deel, jy die gever van die gaves in jou. Moet dan nie kort stop hee, moet dan nie tevrede wees en te sê, hier sit ek maar nie. Besef jy, dat God vir ons, wat het, wat het Johan vir ons gelees vermoord, hy sê, jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een volk wat as eiendom verkry het, om te verkondig die deegte van hom wat jylle geroep het, uit die duisternis in die wonderbare lig in. Dan is ons dit, dan is een van ons nie dit nie, of nie partij van ons dit nie, dan is elke laaste een van ons dit. Wat er een gaan dit manifesteer? Die een wat God kan aangryp en sê, Heere, sal hy nie laat gaan, dit sê hy my sê nie. Of het een uur, of een dag, of een maand, of een jaar, of jaar of wat, ek gee nie om nie. Ek sal hy nie los, ten sê hy my sê nie. Ek sal nie opgee en sê, dis man nie vir my nie. Totdat het deurbreek. God sê, ek is wakker oor my woord. Om het te volbring. Jacob word het so graag gehad het. En het was die syne nie. Wat syne geword. Ees hou het gehad. Maar daar niks mee gemaakt nie. En het verloor. Hoeveel van Godse gaves het ons ontvang dier die Heilige Gees, waarmee ons verseel is. En dit het net een voorskot geblei, net een Arabon geblei, net een onderband geblei. Dit het nie die werkelijkheid voortgebring nie. Daarom bid Paulus bid en sê, verlichte oor van verstand, om een inzicht te kry in dit, die grootsheid wat hy vir ons bedoel het. Heere, dat ons nie kort sal stop van dit wat hy vir ons gegeet nie maar dat ons daarin sal kan lewe, daarom kan staan ons als gemeente voor die vanmorgen. Sê, Heere, ons sal hy nie los, as gemeente sal ons hy nie los, totdat ons beheer verloor nie, totdat die morgenster opgaan nie. Elke laaste morgenster wat in ons harte moet opgaan, totdat die laaste morgenster opgaan het, tot die dag gebreek het, totdat ons kan wees, tot lof van heerlijkheid ons eer hier. Ons sien hier vanmorgen. Dis hoe ons hier uitgaan. Met hierdie vasthou aan die ene, heren, om hier nie te los nie. In Jezus' naam. Amen. Ek sien julle met een wonderlijke week. Ek sien julle met hierdie confrontatie. Gaan wees dit. Wees dit.